السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا الحمد الله سبحانه وتعالى كذلك بعد يقوم بسأل سلاما قمتم صلى الله عليه وسلم نكوسيني كموجا na نفسيان nafsi الله سبحانه وتعالى tulikuwa tunasimama katika hadithi nambari kumi na tisa na hatumalizia kuifanyia taalii katika kitabu chetu cha al-arba'un an-nawawiyya tulikuwa tunasimama katika nukta ya احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا طيب آه احفظ الله muhifadhi Allah muhifadhi Allah tajiduhu amamaka utamkuta mbele yako muhifadhi Allah utamkuta mbele yako muhifadhi Allah utamkuta mbele yako taarraf ila Allah fi raha jitambulishe kwa Allah wakati wa raha jitambulishi kwa Allah wakati wa raha yaarifuka fi shidda atakujua wakati wa shida yaarifuka fi shidda ata kujua na kutambua wakati wa shida nadhani pia tukuja tukayazungumza na kuyatolea maelezo <clears throat> kisha akasema walam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka fahamu kwamba hakika kukosa hakikuwa chenye kukupata kitu kikikukosa hakikuwa chenye kukupata wama asaba lam yakun liyukhtiaka na kilichokupata hakikuwa chenye kukukosa kile ambacho kimekupata hakikuwa chenye kukukosa kwa hali yoyote ile kwa sababu ndicho ambacho tumekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa'lam anna an-nasra ma'a sabr fahamu kwamba nusra iko pamoja na subra wa anna al-faraja ma'a al-karb na hakika ya faraja iko pamoja na matatizo wa anna ma'a al-usri yusra na hakika pamoja na uzito uh, kuna wepesi hayo ndio maneno ambayo tukafanyia tuka taaliki alivyosema uh, wa'lam fahamu anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka kile ambacho kime kukosa kilikuwa chenye kukupata wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka na kile ambacho uh, kimekukosa hakikuwa chenye kukupata maana dalika أن ما قدر الله سلامتك منه أن ما قدر الله سلامتك منه أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك فانه لا يحصل لك وما قدر حصوله لك وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه فلا بد من وقوعه لانه ما شاء الله كان لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن معنى هذا المنهو بكم ان ما قدر الله سلامتك منه فانه لا يحصل لك حقيقه كده الله Allah amekikadiria wewe usalimike nacho uwe nacho salama hakitopatikana kwako kile ambacho Allah amekikadiria wewe usalimike nacho uwe salama na hicho kitu hakitokupata wewe hakitopatikana kwako kama hakiwezi kukupata yani hata kama watu wafanye namna gani lakini maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria usalimike nacho hakitotokea kwako wama qaddara husulahu laka na kile alicho kikadiria kupatikana kwako alichokadiria kiwe kwako fala budda min wuqu'ihi ni lazima kitokee kile ambacho Allah amekadiria kwako kupatikana lazima kitokee hata kama ufanye namna gani hata kama uwe mjanja wa namna gani lakini alichokadiria kipatikane kwako lazima kitokee laana ma shaa Allahu kana kwa sababu kile alichokitaka Allah kimekuwa kile ambacho Allah amekitaka kinakuwa ni chenye kuwa ni lazima kitokee hakuna namna ma lam yasha lam yakun na kile ambacho hajikitaka hakiwi ma lam yasha lam yakun na kile ambacho hajakitaka hakiwi kwa alichokitaka Allah lazima kiwe na kile ambacho hajakitaka hakiwezi kuwa tayib walamma kala na pindi alivyosema wa'lam anna an-nasra ma sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra معنى ذلك أن الصبر ينتج عنه النصر أن الصبر ينتج عنه النصر أن الصبر ينتج منه النصر بإذن الله أن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله أن آه، الصبر ينتج عنه النصر باذن الله وان الكرب والشده وان الكرب بالكاف وان الكرب والشده يكشفها الله بالفرج وان الكرب والشده يكشفها الله بالفرج وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها بالفرج الذي يعقبها وأن العسر يعقبه اليسر وأن العسر يعقبه اليسر من الله وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل أن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله حقيقه صبر إن kutoka kwenye hiyo subra nusura kwa idhini ya Allah mtu anapokuwa na uh, subra basi kwenye ile subra inazaliwa nusra kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe unapokuwa kinachokuja baadaye ni nusra kutoka kwake Mola azza fi'ala wa azma fi ali sama wa anna al-karba wash-shiddata yakshifuha Allah bil alladhi yaqubuha na hakika matatizo na shida anaziondoa Allah kwa faraja matatizo na shida anaziondoa Allah kwa faraja alladhi yaqubuha faraja ambayo inakuja baada ya hayo matatizo na shida kwa hivyo mahman kana al-amru min al-kurubi wash-shada'id vyovyote jambo linavyokuwa katika matatizo na matikisiko na shida faraja itakuja tu yakshifu Allah bil faraj Allah anaondoa kwa faraja alladhi yaqubuha ambayo inakuja baada ya hayo matatizo na shida kwa jamani hata kama ah, shida ya pesa za korosho ndio hivyo tena lakini insha Allah faraja iko karibu shida ziwezi kudumu milele shida ziwezi kudumu milele faraja itakuja na watu akili kabisa kwamba inapotukia shida basi hakuna kinachofuata isipokuwa faraja na wakae wanafahamu kwamba wanapokuwa katika faraja hakuna kinachofuata ni shida la ni shida haiwezi kuwa milele na raha haiwezi kuwa milele kwa hiyo unapokuwa katika raha tumia muda huo kufanya mambo mazuri pale unapokuwa katika raha huo ndo muda wewe kujifahamisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni muda wewe kufanya mambo mema kama unapata unachokipata basi tumia wakati huo huo kufanya mambo ya kheri na mambo ya wema unjui kitu gani kesho kitatokea kwako ni ndio maana unapokuwa na nafasi jaribu kuitumia hiyo nafasi kwa nini kwa sababu wewe hujui kesho kitakutokea nini yani usio na taswifu maadamu nafasi ya kufanya kitu unayo fanya wakati huo huo kwa sababu kitakachofuata hapo inaweza ikawa ni shida na unapokuwa kwenye shida usilalani sana wewe chukua sababu za kuondoa hiyo shida tawakkal kwa Allah hiyo shida haiwezi kubaki milele itaondoka wa anna al-usra ya'qubuhu al-yusr min Allah azza wa jalla na hakika ya uzito kinachofuata ni wepesi hakika ya uzito kinachofuata baada yake ni wepesi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kubwa zaidi ni watu kumhifadhi Allah kukufanya yale aliyoamrisha na kuachana yale aliyokataza katika maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemfundisha uh, Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu na mtu unapokuwa unamhifadhi Allah Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta mbele yako na utakapokuwa unaomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na unapotaka msaada taka msaada kwa Allah unafahamu kwamba umma wote lao utakuwa ni wenye kukusanyika juu ya kunufaisha kwa kitu hawatokunufaisha isipokuwa kile ambacho Allah amekuandikia wewe na kama watakusanyika kwa ajili ya kudhuru kwa kitu hawato kudhuru isipokuwa kwa kitu ambacho Allah amekiandika juu yako kalamu zimeshanunuliwa na sofu zimeshakauka kwa hiyo kinachotokea kwamba sisi tuasijui yale uh, yanayotokea baadaye yanayotokea kesho na mfano wake lakini yote tayari yameshaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa sisi hatujui kadari isipokuwa baada ya kutokea kwa hiyo sisi inabidi tujitahidi kufanya mazuri na kuchukua asbab za kisheria katika haya maisha yetu kitakayotokea hapo tutajua kwa ni kadari ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده يقول الامام ابو زكريا يحيى بن شاطر النووي رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري نعم الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري حديث يشرين 20 أبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه annahu qala hikaya amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama amesema mtume sallallahu alayhi wasallam inna mimma adraka an-nasa min kalami an-nubuwati al-ula katika miongoni mwa yaliowadiriki watu katika maneno ya unabii wa mwanzo inna mimma adraka an-nasa katika miongoni mwa yaliowadiriki watu yaliyowapata watu min kalami nubuwati alula katika maneno ya unabii wa mwanzo idha lam tastahi fasna ma shi'ta ikiwa hauna haya basi fanya kile unachokitaka idha lam tastah ikiwa hauna haya ikiwa hauna haya ah fasna ma shi'ta fanya kile unachokitaka rawahu al-bukhari ametoa hii hadithi al-imam al-bukhari dhala mtastahi ikiwa uh, ujawa na haya fasna mashita fanya kile ulichokitaka ndani ya moyo wako tayib hapo anasema inna mimma adraka an-nasa hapo unaweza kusema inna mimma adraka nasa au inna mimma adraka nasu kwa hiyo takriri haya maneno itakuwaje tukisema inna mimma adraka nasa min kalami an-nubuwwati al-ula hakika kilichowapata watu katika maneno ya unabii wa mwanzo kabisa kilichowapata ni idha lam tastahi fasna ma shi'ta kwa hiyo annasa watakuwa eh, mafaulu bi nas mafaulu bi halafu idha lam tastahi fasna ma shi'ta ndio itakuwa fa'il fi mahali raf jumla na ikiwa inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula na ikiwa katika yale ambayo watu wamediriki itakuwa fa'il ni an-nas wa kudiriki ni watu halafu mafaulun bi itakuwa jumla idha lam tasta'i fasna ma shita ala kulli hal ah, kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasa maana al-idrak annahu fasha fi an-nasi wa tanaqaluhu 'an al-anbiya annahu fasha في الناس وتناقلوه عن الانبياء انه فشى في الناس وتناقلوه عن الانبياء انه فشى في الناس watanaqaluhu anil anbiya kwamba hakika uh, hilo uh, jambo limeenea kwa watu annahu fasha fi nas limeenea kwa watu watanaqaluhu na wakalinukuu watanaqaluhu na wakalinukuu au wakanukuliana anil anbiya kutoka kwa manabii kwa yani hili jambo limeenea kwa watu na wenyewe wakawa wananukuliana wengine kunukuu kwa wengine na wengine kwa wengine anil anbiya'i kutoka kwa manabii min tabiidhia hapo aliosema minni tabiidhia tabiidhia yani miongoni mwa baadhi ya maneno min tabiidhia yani miongoni mwa baadhi ya maneno كلام النبوة يعني هذا الكلام كلام انبياء يعني هذا الكلام كلام الانبياء يعني هذا الكلام كلام الانبياء نقصد يقول هي منن ينيو ني يعني منن يا منبي هاي منن اذا لم تستحي فصنع ما شئت يعني منن يا منبي كوي نكواجه يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى يكون آه، بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى والنبوة الأولى المقصود بها النبوات المتقدمه والنبوه الاولى المقصود بها النبوات المتقدمه والمقصود بها النبوات المتقدمه اي اوائل الرسل والانبياء اوائل الرسل والانبياء اوائل الرسل والانبياء يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى جملة يا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى inakuwa baadhi ya uh, yale ambayo yamedirikiwa kutoka katika maneno ya unabii wa mwanzo yale ambayo yamedirikiwa kutoka katika maneno ya unabii wa mwanzo wanubuwatul ula na unabii wa mwanzo almaqsudu biha maksudio yake annubuwatul mutaqaddima ni ule unabii uliotangulia ay awailur rusul wal anbiya mwanzo wa mitume na manabii kwa miongoni mwa vitu ambavyo watu vimewadiriki kutoka kwa mitume wa mwanzo kabisa na manabii wa mwanzo idha lam tastah fasna ma shi'ta idha lam tastah ikiwa hauna haya ikiwa haufanyi istihya fasna ma fanya utakacho fasna ma fanya utakacho kuonyesha kwamba haya mambo na haya maneno ya idha lam tastahi fasna ma ikiwa hauna haya fanya ulichokitaka au unachokitaka ni maneno ya tangu na tangu toka mwanzo wa manabii na mitume maneno ya zamani kutoka kwa mitume wa mwanzo na manabii wa mwanzo لذا الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به لم ينسخ لم ينسخ لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين حياء لم يزل ممدوحا haikuacha kuwa ni yenye kusifiwa mustahsanan yenye kufanywa kuwa ni mzuri ma'muran biha yenye kuamrishwa lam yusaf fi shara'i al-anbiya al awwali haijafutwa katika sheria za manabii waliotangulia haijafutwa kwa hiyo haya ni kitu kizuri chenye kusifiwa na chenye kuamrishwa hapo aliposema fasna mashita fihi wajhad aliposema fasna mashita fihi wajhad aliposema fasna mashita fihi wajhad katika hiyo sehemu fasna mashita basi kuna kuwa na sura mbili za tafsiri yake kunakuwa na sura mbili za tafsiri yake ahaduhuma sura ya kwanza an yakuna kharaja bilafdhi al-amri an yakuna kharaja bilafdhi al-amri ala ma'na al-wa'id wat-tahdid an yakuna kharaja bilafdhi al-amri ala ma'na al-wa'id wat-tahdid أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهديد ولم يرد به الأمر ولم يرد به الأمر أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهديد ولم يرد به الأمر هي لفظ imekuwa خرج بلفظ الامر amri imetoka kwa lafdhi ya amri kwa fanya unachokitaka kwa hiyo inakuwa imetoka kwa lafzi ya amri kwa lafzi ya kuamrisha ala maana alwaid watahdid ikiwa na maana ya mtu kuahidiwa adhabu na kutishwa kuahidiwa adhabu na kutishwa wala yurad bihi al-amru na haijakusudiwa amri kwa hiyo uh, ikiwa na maana kwamba we kama hauna haya ikiwa hauna haya basi fanya unachokitaka fanya ulichokitaka sauna haya na unajifanya wewe ndio wewe fanya ulichokitaka ndani ya moyo wako halafu uone mwisho wake kwa hiyo itakuwa inafanana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu ma shi'tum fanyeni mnachokitaka na ina maana kwamba fanyeni mnachokitaka Allah amrishe watu kufanya na mambo ya hovyo mambo ya maasi la hadha alwa'id watahdid hii ni mtu kuahidiwa adhabu na kutishwa ina maana wewe ufanye unachokitaka katika madhambi ufanye shirki ufanye bid'a ufanye mambo ya kudhulumu watu utukane na mfano wake hivi vitu Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuamrisha lakini kasema hivyo katika hali ya kuahidiwa adhabu mtu atakayefanya hayo lakini vile vile mtu kutishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kadhalika hii lafzi ya fasna mashita kuna kuwa na sura hiyo hata kama sura yake ni sura ya amr lakini sura yake ni mtu kuahidiwa adhabu na kutishwa haijakusudiwa mtu kuamrishwa kufanya kila anachokitaka walwajhu thani na sura ya pili walwajhu thani na sura ya pili katika sura mbili ambazo zinakuwa zinaingia katika hiyo ibara ya fasna mashita anna maanahu anna maanahu i'ti kull ma lam yustahya minhu anna maanahu i'ti kull ما لم يستحيا منه إذا ظهر ففعل ائت كل ما لم يستحيا منه إذا ظهر فافعله أن معناه ائت كل ما لم يستحيا منه إذا ظهر فافعله na <clears throat> sura ya pili kwamba hakika maana yake iti kulla ma lam yustahya minhu fanya kila kile ambacho hakionewi haya fanya kila kila ambacho hakionewi haya idha dhahara fafalhu kitakapodhihiri kifanye ta'ti kila ma lam yusahi minhu idha dhahara fafalhu lete fanya kila kile kisichoonewa haya kitakapodhihiri kifanye mfano mtu kuswali tuwezi kusema kwamba kuswali inabidi mtu aone haya kuswali ni kitu cha wazi kwa swali tu swali tu kuswali swala swala liko wazi hakuna mtu kusema ah bana sasa nikienda kuswali itakuwaaje uko unajificha ficha la kwa sababu swali katika vitu ambavyo vionee haya kusoma soma tu kana yaani darasani usoma kwa sababu si katika vitu ambavyo vinaonewa haya kwa hiyo eti kula ma lam yusaya minhu, fanya kila kile ambacho hakionewi haya, idha dhahara fafalu, kitakapodhihiri kibali. Na hii ni mfano wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema al-haya'u min al-iman, haya ni katika imani. Al-haya'u min al-iman, haya ni katika iman ikiwa na maana annahu lamma kana yamna'u sahibahu min al-fawahish ويحمل على البر والخير kwa maana kwamba haya inakuwa ni yenye kumkataza mtu mwenye hiyo haya kufanya mambo machafu na inambeba juu ya kufanya mambo ya wema na mambo ya khair kama yamnaul imanu sahibahu min dhalika kama inavyomzuia imani mtu mwenye imani kutokana na haya Kwa hiyo inaweza <clears throat> kuwa kama wewe hauna haya na ni mtu mwenye kufanya mpaka mambo ya hovyo, ulevi, uzinifu, wizi na mfano wake, bid'a na madhambi, basi wewe fanye unachokitaka, ikiwa na maana ya mtu kuahidiwa adhabu na kutishwa, au ikiwa na maana ya kwamba fanye kile ambacho hakionewi haya kinapodhihiri ukifanya katika mambo ya imani katika mambo ya kidini ya Kiislamu yanafanya dhahir hauna sababu ya wewe kuwa na haya eh, kuna baadhi ya watu wengine haya mambo ya kidini pia wanaona, wanaona haya na wanaofanya wanakuwa wanajificha nayo la mambo ya dini na mambo ya kiimani hakuna sababu ya wewe kuwa na haya nayo dhihirisha kama kuna kuna baadhi ya watu basi wanaweza wakiwa na watu fulani ah, wakawa wanaonyesha kwamba wao ni watu wanalazimia na sunna katika madhahari yao katika sura ya mavazi na katika kwenda kuachia ndevu na mfano wake lakini wakitoka na kwenda maeneo mengine khalas wanaona haya na kunyoa inawezekana wakaanza kuvaa modo haya katika mambo ya dini na katika mambo ya imani dhihirisha tu haina shida kama ilivyokuwa baadhi ya dada zetu wengi ambao wameolewa na watu wa sunna wanapokuwa kwa ume zao mashaallah unakuta wanavaa hijabu vizuri wanavaa niqab lakini wakishaenda makwa huko wanaona haya na kuvua zile hijabu na kuweka pembeni na kuvaa madera hali sio hivyo yale mambo yasionewa haya wayafanye yafanye wala ile shida na kuna baadhi ya vijana ambao wao wanadhani huenda uh, kujipamba vizuri na dini ni rajia yani kurudi nyuma kujichelewesha unapokuwa unaonekana hivyo unaonekana ubadaye hautoonekana hautoonekana handsome boy yani ukiona vaa kanzu vizuri ukawa vaa kofia yani kana kwamba wewe ni mtu ambaye umepitwa pitwa yani na wakati yani uko huko tu la hali iko tofauti na hivyo hali iko tofauti na hivyo wewe baada kukazi kadri ya vile unavyoweza ukiweza kununua kazi za gari kulingana na uwezo wako kununua muhimu pasi vizuri ah tafuta au kofia vizuri uvae utapendeza tu utapendeza halafu atakapo kusema kwamba unavaa na wewe mtu wa dini ah hayo nataka nani ukubali kwa sababu kama mwanamke wa dini na yeye atahitaji mwanamume mwenye dini kwa ajili ya kuolewa naye wewe ukivaa mode mwanamke mwenye dini atakuona huyu ni msela mmoja tunamhuni mmoja hivi hata kuwa na time na wewe kwa hiyo haya mambo ah jisifanye vijana wakashindwa kukaa vizuri katika mazingira ya kidini na kuna mashaka mtu kuvaa kanzu na uh, kuvaa vizuri kabisa kofia na kuachia ndevu na kanzu yake kuto kuvuka kongo zake mbili hii ni katika dini hii ni katika dini na hasa mtu anapokuwa anavaa kwa ajili uh, ya kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya hivyo kwa ajili ya kupita vile alivyopita mtume alaihi salatu wassalam kwa hiyo mtu asione haya mtu asione Hai, kwa hiyo eh, hakuna sababu basi mtu umevaa kanzu eh, unatembea huko ukachukua ile kanzu ka ukashindilia ndani ya suruali yaani kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo ah, mtu anafika sehemu ile kanzu anaishindilia ndani la hakuna sababu ya mtu kuwa na haya namna hiyo kwa sababu katika mambo ya dini katika mambo ya imani kwa hiyo hiyo hadithi na hizo ihtimali mbili muhimu kwamba hii ibara ya idha lam tasai fasna ma ni katika maneno ambayo ni ya zamani kutoka kwa manabii na mitume wa mwanzo kabisa alafu watu wakawa wananukuu wakawa wananukuu wakawa wananukuu mpaka kufika wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa leo uh, tutasimama hapo tutaendelea wiki ijayo insha Allah